Emigani esura ya kabiri Akarungi kobumanyi Mwana wange kora ikiriza ebigambo byange ebyondi kukuragira ukabiteeka anjoka ukauliriza muno obumanyi Notao amani gangi kushobokerwa Kora shaba obumanyi okashaba nokushobokerwa Obumanyi ukabuiga nkefeza okabushokora kama dini ao orashobokerwa okutina omukama omanye na ruwanga enshonga obumanyi buruga ali mukama niwe agamba ebibumanyi namagezi niwe ntabuko yobumanyi wabagorogoki niwe ngabo yabesigwa alinda bakolera banu amazima ayemera nabesigwa bawenene hanyuma urashobokerwa obugorogoki namazima obwesigwa na bulintwaza nungi uragira obumanyi namagezi gakushemerere amagezi garakulindaga nokushobokerwa kukwemere bikulinde okukora kubi bikujune nabantu abagamba kubi abanga kukora ebyobugorogoki bakakora ebyomwirima bakashemererwa okufakara ebyakatozi bikabani byo biba shemerera abani bo bantu enjanga abekoza ebitaragirwe Aho olikara amumaraya omukazi ataina nshoni aina akalimi karungi asigao iba ayamweboire akebwa endagano ya ruwangawe okugya omwawenene nikyo kimo nokugya omwarufu omukazi waabogu Aisha abagya omomu marayogo tibagaruka oburora tibabubona rundi kityo orondole abantu abarungi okore ebyo abagorogoki bakora kuba abagorogokini nibo balirya enzi nabantu abesigwa nibo baligituramu kyonka ababi balichweka omunsi nengobya tizirigituramu